D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Neiegkeeten aus aller Welt. Dir fannt dës Säit ënnert www.bahá'íworldnews.org. Hei eng vun de leschten Neiegkeeten. Eng eenzegaarteg Konferenz zu London ënnersicht den Zesummenhang tëschent der Wëssenschaft an der Moral. Gëtt et eng wëssenschaftlech Basis fir d'Moral? Gëtt et an eisem Gehier eng Plaz, wou d'Kapazitéit fir Moral ass? Dat ware just zwou vun de Froen, déi eis zum Iwwerleeën ureegen, an dat op der Konferenz mam Thema Wëssenschaft a Moral den aachten an néngte Februar zu London. D'Konferenz gouf vum Chirurg Graham Walker organiséiert, an dat am Royal College of Physicians, Regent's Park. Iwwerall wou een hi kuckt, no bannen oder no baussen, fënnt ee Konflikt, a meeschtens wéinst der moralescher Vilfältegkeet. Eng Vilfältegkeet vu moralesche Wäerter, déi doduerch entsteet, well mer d'Liewe mat all senge Problemer aus verschidde Perspektive gesinn, sief et wéinst der Kultur aus där mer kommen, sief et wéinst der Relioun mat där mer opgewuess sinn, oder sief et wéinst eisem Alter. Den Dokter Walker, e renomméierte Kapp an Halschirurg an e Member vun der Bahá'í Gemeng. Fir dass mer dëse Konflikt eliminéiere kënnen, musse mer fir d'éischt eng gemeinsam Basis fannen, sot hien. an den Hussein Danesch, Psychiatrieprofesser a President vun der Internationaler Uni zu Landeck an der Schwäiz. D'Konferenz war historesch, well se weltwäit respektéiert Wëssenschaftler a Philosophen zesummebruecht huet, fir op eng éierlech, offen a frëndlech Aart a Weis no de biologeschen, psychologeschen a soziale Faktoren ze sichen, déi anscheinend fir eng gesond moralesch Entwécklung verantwortlech sinn. Am Mëttelpunkt vun der Konferenz huet den Dokter Danesch d'Relatioun vun der Wëssenschaft, der Relioun an der Ethik behandelt. Seng Thees ass déi, datt d'Mënschheet am Gaang ass, vun enger op sech selwer zentréierter, iwwerliewensorientéierender Basis zu enger friddlech orientéierender Zukunft histeiert. Vue datt jiddereen an als an all Gesellschaft engem universale Gesetz vun Entwécklung a Progrès ënnerworf ass, ass et eis méiglech, dräi Opfaassunge vun der Welt z'erkennen, déi méi oder manner an all mënschleche Gesellschafte present sinn. Dës Opfaassunge vun der Welt spigelen dräi Phasen an der Entwécklung vum Eenzelnen a vun der Gesellschaft erëm, eng Phas vum Iwwerliewen, dann eng Phas vun der Identitéit an eng Phas, wou de Fridden am Mëttelpunkt vun der Weltopfaassung steet. D'Thees vun der Baronin Greenfield huet zu villen Diskussiounen ugereegt. Si mengt, datt et keng spezifesch Plaz am Gehier gëtt, wou sech d'Kapazitéit zur Moral befënnt, mee datt et éischter mat Liewenserfarungen a Genetik ze dinn huet. Den Dokter Walker sot, dass hien dës Konferenz organiséiert huet, well hien de Bahá'í Glawe praktizéiert. Obschonn den Zesummenhang vu Relioun a Wëssenschaft net eenzegaarteg am Bahá'í Glawen ass, ass et trotzdeem e staarke Grondsaz. A wann et wierklech en Zesummenhang tëschent Wëssenschaft a Relioun gëtt, da gehéieren dozou och d'Konzepter wéi Spiritualitéit an d'Moral, ee vun den Haaptstäiler vun der Relioun. Wéi gesot, méi international Neiegkeeten fannt Dir um Internet ënnert www.bahá'íworldnews.org. Dës Rubrik gëtt Iech offréiert vun de Lëtzebuerger Bahá'í.